Քահանյան ծվարելուց ու երազելուց ուրիշ որևէ բանով զբաղվելուց հակություն չի բանով։ Ասում իրոք համարվում է տխուր ու մռայլյան ակոլեսը, սակայն արի չմոռանանք, որ այսինն ամենագունառատ եղանակն է։ Տարվա էլ որ եղանակը կարող է ծառերին այնքան գույներ ու երանգներ նկարել։ Գիտես, ինձ թվում է, ասունը նկարիչների երազանքների եղանակն է։ Իսկ ես աշխատ շատ արևն եմ Որոշակները ովքերի տակ խշացող տեղնականի տերտերի տեղ տեղը դունելքով և դրանց թրջի կազմելը վրա որևէ մրցույթի պատրաստվելիս եւ իհարկե չմոռանանք ընթերցել։ Այդ ժամանակ ամեն ինչ կստացվի։ Մսենք Ալենայի հետ մեր փոքրիկ Անժելկա, խնդրում ենք մեզ պատմես քո առօրյայի մասին, տանը ինչ ես սիրում անել, Ինչքան գիտենք, լավ ես սովորում, այո։ Այո։ Տանը ազատ ժամանակ հերոստացույց են դիտում, խաղում եմ համակարգչով, գրքեր եմ կարդում, հաճախում եմ բարի եւ մակրամե, ինձ դուր է գալիս մակրամեն։ Արդեն պատրաստ գործեր ունես մակրամեով արած։ Չէ, լրիվ պատրաստ չէ։ Բայց սիրով ես հաճախում։ Այո։ Աժելկա ունես սիրած առարկաներ։ Ինձ բոլորը դուր են գալիս։ Բոլոր առարկաները հավասարապես սիրում ես։ Այո Իսկ որոշել ես արդեն ինչ ես դառնալու, թե դեռ ոչ։ Այո, ես ուզում եմ լինել ուսուցչուհի։ Իսկ այդ մասնագիտության մեջ քեզ ինչն է դուր գալիս։ Ինչու ես հենց այդ մասնագիտությունը ընտրել։ Ես որովհետև սիրում եմ գրքեր կարդալ կամ գրել։ Եվ պատկերացնում ես, որ հետո երեխաների հետ կարող ես աշխատել։ Այո։ Սիրում ես երեխաներին։ Այո։ Դու տանը եւ ավակ քույրիկ ունես եւ կրծեր քույրիկ։ Այո Ինչքան գիտեմ, դու լավ ես սովորում, այո։ Երազանցիկ ես։ Այո։ Նաև, եթե չեմ սխալվում, քո դասերը սերտելուց հետո ավակ քրոջդ դասագրքերն էլ է սիրում ուսումնասիրել։ Այո։ Եվ քեզ օգնում է դա։ Այո, ինձ հետաքրքիր է անծանոթ հեքիաթները, անծանոթ պատմությունները։ Քանի որ հետո ես էլ եմ անցնելու, դա ինձ համար հեշտացնում է դասեր սովորելը։ Այսինքն հիմիկվանից սովորում ես որոշակի, որ հետո հեշտ լինի։ Այո։ Անժելկա, դպրոցում ի՞նչն է ամենահետաքրքիրը, բացի այն, որ գիտելիքներ է ստանում շատ Էլ ինչն է քեզ դպրոցում հետաքրքրում։ Շատ ընկերներ ունեմ, խաղում եմ դասամիջոցներին, զրուցում ենք։ Ինչի մասին եք սիրում զրուցել դասամիջոցներին։ Ինչ առարկաներ ենք սիրում կամ մեր զբաղմունքների մասին։ Դու ասացիր, որ մակրամեի ու պարի ես հաճախում։ Այո։ Պարը ինչքան ժամանակ է որ հաճախում ես եւ ինչ որ բան փոխել է Ես երկրորդ տարին է որ հաճախում եմ Փարի, ուղիղ կեցվածքի համար շատ կարևոր է բարը։ Ինչ բարեր եք ուսումնասիրում։ Դեռ չենք ուսումնասիրում, շարժումներ են կատարում, որպեսզի երբ արդեն բարերը կարողանանք, այդ շարժումները մեզ պետք է գալու։ Երբ արդեն բարերը ամբողջական դնեն, այո։ Այո։ Շարժումները պետք է։ Ինքնուրույն ես ընտրել խմբակները։ Բարը մայրիկս է ընտրել, մակրամը ես։ Բայց սիրով ես հաճախում եւ պարը եւ մակրամեն։ Ավելի շատ սիրով եմ հաճախում մակրամեն։ Բայց պարը եթե նույնիսկ բարուհի չդառնաս, որպես անհրաժեշտություն է, չէ՞, մայրիկը ասել որ հաճախես։ Անժելկա, էլ ինչ ես սիրում անել, օրինակ բակում խաղում ես։ Այո։ Ժամանակակից երեխաները մի քիչ ավելի շատ են, չէ՞, նստում համակարգչի առաջ, քան բակում են խաղում։ Հա։ Բայց դու նախընտրում ես նաև բակում խաղալ։ Այո։ Օրինակ ինչ խաղեր եք խաղում։ Քարկտիկ ենք խաղում, իրար բռնելի, Ունենք խաղահարապարակ մեր շենքի մոտ, այնտեղ մենք խաղում ենք այդ խաղերը, նաև փոքրիկները եւ ինձանից մեծերն են մեզ հետ խաղում։ Մեր բակի բոլոր երեխաները միասին իջնում են։ Ավելի շատ քեզ դուր է գալիս բակում խաղալ երևի, հա, քան համակարգչային խաղեր։ Այո։ Իսկ ինչու։ Որովհետև գիտեմ, որ համակարգիչը աչքերիս վնաս է տալու մի քիչ հետո, իրար հետ շփումը ավելի հետաքրքիր է։ Խաղերի ընթացքում մենք նաև իրար հետ զրուցում ենք, իրար լավ ենք ճանաչում։ Անժելկա, տանը սիրում ես օգնել մայրիկին։ Այո։ Օրինակ, ինչ գործեր ես անում, փորձում օգնել, ինչ գործերում Փոքր քույրիկիս են նայում, տունն եմ հավաքում, գնում եմ խանութ։ Հաստորեն ահագին բան ես անում տանը։ Անժելիկա, մենք ինչքան գիտենք, դու պատրաստվում ես հայոց լեզվի մեղու մրցույթին։ Կարող ես մեր ուղդիրներին ներկայացնել, ինչպես ես պատրաստվում, ինչ այդ մրցույթը իրենից ներկայացնում։ Ես դեռ առաջին տարին եմ մասնակցում մրցույթին, դրա համար ես ծանոթ չեմ, հարցնում եմ ինձանից մեծերին կամ մեծ քույրիկիս ուսուցչուհուս անհասկանալի հարցերը։ Բայց գիտես, որ դա հայոց լեզվի մասին է մրցույթը։ Այո, ես չեմ դժվարանում։ Այսինքն գիտես, որ քո սիրելի առարկաներից մեկի մասին է, պետք է ուղակի լավ սովորես եւ հարցերը լինելու են այդ առարկայի շրջանակներում։ Քանի որ մեզ ցանոթ բաներ են դալիս, եթե դասերը լավ իմանաս, դա էլ կարող ես լավ մասնակցել։ Գախնիկը կայանում է նրանում, որ տարվա ընթացքում պետք է պարզապես լավ սովորել։ Այո և բոլոր առարկաները։ Այո։ Անժելկա, իսկ ինչ կցանկանայիր, որ մեր քաղաքում օրինակ լիներ երեխաների համար։ Մատենադարանը, ինչպես Երևանում է, շատ թանգարաններ լինեին, շատ զբոսայգիներ լինեին, որ เป զի կարողանայինք ազատ զբոսնել։ Բոլոր շենքերի մոտ լինեին խաղահրապարակներ, որ เป զի երեխաները ինչպես մերն է, այդպես խաղան եւ ավելի շատ բակում խաղան, քան տանը համակարգչի առաջ։ Անժելկա, դու մեր զրույցի ընթացքում ասացիր, որ սիրում ես նաև կարդալ գեղարվեստական գրքեր։ Հիմա ինչ որ բան ընթերցում ես։ Այո, ունեմ այդպիսի գիրք, որ այնտեղ շատ հեքիաթներ են, ես դեռ լրիվ չեմ ավարտել, ազատ ժամանակ ընթերցում եմ։ Ինչպես հասկացա, հեքիաթներ ես սիրում կարդալ, հեքիաթներ, պատմվածքներ երևի։ Այո։ Ունես սիրելի հեքիաթ։ Այո։ Որն է։ Կախարդական շիլան, կարմիր գլխարկը, Չավչավ թակավորը, Պոչատ աղվեսը։ Անժելկա, իսկ հեքիաթներից ինչ ես սովորում։ Կան իմաստով հեքիաթներ, որոնք մի բան է սովորեցնում, օրինակ չկարելի խაფել կամ ինչ անես, քեզ ես անելու մի առածի մասին։ Օրինակ, որ պետք է բարի լինել, չէ՞, դիմացինի հանդեպ, որ մարդու բոլոր առածները վերադառնում են իրեն։ Այո։ Այո եթե մարդ բարի գործեր է կատարում, այդ նույնը վերադառնում է իրեն։ Եթե չար, էլի իրեն է վերադառնում։ Հետևաբար պետք է բարի գործեր անել, որ เป զի բարությունն էլ կատարվի քո հանդեպ։ Անժելկա, քո տարիքի երեխաներին ինչ կմաղթես կամ ինչ խորհուրդ կտաս։ Խորհուրդ կտամ, որ เป զի շատ ընթերցեն, լավ սովորեն, որովհետև եթե լավ սովորեն, կարող են մեծանալ, լավ մասնագիտություն ունենան կամ ավելի հեշտ լինի նրանց աշխատանքը եւ իրենց աշխատանքով երկրին օգուտ տան։ Շնորհակալություն Անժելիկա, քեզ հաջողություններ ենք մաղթում, որ նույն ձևով լավ սովորես եւ մասնակցես բազմաթիվ մրցույթների, հետո օլիմպիադաների ու նման միջոցառումների։ Ասպրամ նախ ուրախ եմ ողջունել քեզ եւ թույլ տուր շնորհավորել ձեր երգչախմբին, հաղթանակի արթիվ եւ մի փոքր ծանոթացնենք ունկնդիրներին Իսպանիայում կայացած երգչախմբերի միջև մրցույթին, ինչ էր իրենից ներկայացնում, ինչպես կերտվեց այդ հաղթանակը եւ այս փոքրիկ Ղարաբաղից երգիչների մի խումբ, որ Grand Prix շահես, դա իհարկե հպարտանալու տեղ է տալիս եւ կխնդրեմ պատմես մի քիչ մրցույթի մասին, տպավորությունների մասին մասին։ Նախ շնորհակալություն շնորհավորանքների համար։ Դա մեզ համար էր շատ պատասխանատու ներկայացնել Արցախը իսպանացի ընկերներին։ Շատ կարևոր հաղթանակ էր մեզ համար։ Առաջին հաղթանակն էր Հայաստանի սահմաններից դուրս, բայց հուսով եմ ոչ վերջինը։ Մենք էլ ենք հուսով, իհարկե։ <laughs> Շատ շնորհակալ ենք նրանց, ովքեր հավատում էին մեզ, մեր հաղթանակին, ում շնորհիվ մենք կարողացանք գնալ, տեսնել Իսպանիան, ում շնորհիվ մեր երազանքը իրականացավ։ Պատմեմ մրցույթի մասին, մրցույթը կոչվում էր La Riqueza de Voz ձայնի հարստություն մրցություն, թարգմանաբար։ Այդ մրցույթը կայացավ Լորե դե Մար քաղաքում։ Մրցույթին մասնակցում էին տարբեր հանրապետություններ։ Մեր գլխավոր մրցակիցը համարվում էր Ռուսաստանում գլեսինների անվան երգչախումբը, որի հրճակը տարածված է աշխարհով 1։ Շատ դժվար էր նրանց հետ մրցել, բայց մենք կարողացանք նրանց հետ միասին կիսել Grand Prix մրցանակը եւ դա մեզ շատ ուրախացրեց։ Իսպանացիները ընդհանրապես շատ հյուրասեր ու հյուրընկալ էին։ Նրանց հետ շատ հետաքրքիր ժամանակ անցկացնել։ Ասում են, որ հայերին նման են նման են, տակարյուն են, բարի էլ են։ Ճիշտ է, կա մարդիկ, ովքեր բարի են, կա մարդիկ, ովքեր չարեն, բայց նա հա, բարի հա, է։ Ամեն տեղ այդպես։ Հա, հայկական համայնքում շատ ջերմեզ ընդունեցին։ Այնտեղի հայերը, ասեմ, համախմբված են, իրար օգնում են, ինչը շատ կարևոր է։ Կա հայրենիքի կարոտ, օրինակ, երբ որ մենք խոսում ենք, նրանք կարոտ էին յուրաքանչյուր հայկական բառի, նրանց հետ շատ հետաքրքիր է ճանոթանալ, շփվել, նրանք մեզ շատ ջերմ ընդունեցին։ Իսպանաբնակ ձեր տարեկիցներին հանդիպել եք։ Այո, իսպան Մանրամբլակ մեր տարեգիսներին հանդիպել ենք։ Ճիշտ է։ Հայերին նկատի։ Հա, հայերին հանդիպել ենք, շատ հետաքրքիր էր նրանց հետ ծանոթացել ենք։ Տարբերությունը նրանց ապրելակերպի, ձեր այդ տարիքի համար բնորոշ նրանց բնավորության գծերի գուցե ինչ որտեղ։ Իմ կարծիքով նրանք ավելի ազատ են, նրանք ավելի համախմբված են, մեկը մյուսի կարիք ավելի շատ ունեն, քան օրինակ այստեղ ապրող երեխաները, որովհետև այնտեղ հայերը, հա, որովհետև հայերը միմյանց կողքին պետք այո, հայերը իրար կողքի պետքա լինեն ու նրանք այնտեղ մի մեծ ընտանիք են կազմում, ինչը շատ գովելի է։ Երկրից ընդհանուր ի՞նչ տպավորություններով եք վերադարձել։ Մենք գնացինք Մոնսերատ Սրբավայր, ասեմ, որ այնտեղի բնությունը նման է մեր Ջդիրդուզի բնությանը։ Տեսել ենք նաև Անտոնիո Գաուդիի օրոք կառուցված Սագրադա Ֆամիլիա տաճարը, այդ եկեղեցու շինարարությունը մտադիր են ավարտել 2033 թվականին։ Դեռ ընթացքի մեջ է Գաուդին համարվում է Բարսելոնայի հիմնական ճարտարապետը, փողոցների հիմնական ճարտարապետը եւ նրա օրոք միջև հիմա այդ տաճարը կառուցում են։ Գնացել ենք ակվարիում, այնտեղ տեսել ենք իսկական պինգվիներ, կետ, տարբեր տեսակի ձկներ ու այնտեղ նույնպես շատ հետաքրքիր էր։ Շատ հետաքրքիր էր ընդհանրապես ճանապարհորդել Բարսելոնայով։ Ուզում ես ամենտեղ նայել, տեսնել ամենտեղ մի հետաքրքիր բան կա։ Այնտեղի արկածները միջև կյանքի վերջ հիշու բուժելու են։ Ասպրան, քանի որ դա Հայաստանից դուրս ձեր առաջին հաղթանակն է, իհարկե Քո կարծիքը ցանկալի է իմանալ, որն էր գաղտնիքը այդ հաղթանակի, աշխատասիրությունը ձեր, գուցե այդ պահին հաջողությունը ձեր կողմն էր, թե իրոք դուք շատ ուժ եք երանդեք ներդրել։ Աշխատասիրությունը, պատասխանատվությունը ու նպատակասլաց լինելը երեք հիմնական հատկանիշներ, որով կարելի է բնութագրել մեր դիրիժոր Մայնե Մեսրոպյանին։ Նա է մեր մեջ դաստիարակել այդ արժեքները, ու մենք շատ ենք ձգտում հաղթել ու դա մեր բոլորիս հաղթանակն է։ Մեծ խումբ էր, այնուամենայնիվ հեշտ չէր բոլորի մեջ միաժամանակ դաստիարակել այդ սկզբունքները, այն որ պետք է աշխատել, չծուլանալ եւ մեծ պատասխանատվություն է անշուշտ այդպես մեծ խմբով։ Մենք շատ շնորհակալ ենք մեր դիրիժորին, որովհետեւ եթե նա չլիներ, իմ կարծիքով մենք հաստատ հաղթանակի չէինք հասնի։ Ընդ որում այնտեղ հանձնաժողովի անդամները ընդգծեցին, որ մենք պիանիսիմո շատ սիրուն ենք երգում ու ասում են, որ դա բոլոր երգչախմբերը չեն կարողանում, քանի որ Գլեսինի անվան երգչախումբը նրանք մեծ էին, իսկ մենք փոքրեր էինք, նրանք դժվարանում էին կողմնորոշվել ում տալ հաղթանակը եւ վերջում որոշեցին, որ պետք է երկուսին էլ հաղթող ճանաչել։ Ասպրամ, իսկ նման հաղթանակը ինչ է տալու ձեզ Ամենակարևորը մարդիկ իմացան, որն է Արցախը։ Հենց Արցախը։ Հենց Արցախն ենք ներկայացնում, այո, դա շատ կարևոր է։ Մենք ներկայացնում ենք Արցախը եւ նույնիսկ Ռուսաստանում ապրող մեր բարեկամներին նրանց նույնպես սովորեցրեցինք Հեյ Ղարաբաղ 2 ու վերջում նրանց հետ միասին Հեյ Ղարաբաղ ասացինք։ Մենք շատ լավ ենք մեզ զգում, երբ նրանք Հեյ Ղարաբաղ ջան Ղարաբաղ են։ Երկում դա շատ հաճելի էր մեզ համար։ Ու շատ լավ է, որ մենք հանդես ենք եկել Արցախ աշխարհն ենք ներկայացրել։ Իսկ չկա մտավախություն, որ այդ հաղթանակը ինչ որ թուլության, ծուլության կբերի, կմտածեք, որ հաղթել ենք, կարելի է եւ հանգստանալ, դիրքերը զիջել, <laughs> որտեղ։ Ասում են, որ հաղթանակը ձեռք բերելը ավելի հեշտ է, քան այն պահելը, ես դա մտածում եմ։ Այո, ես համաձայն եմ այդ մտքի հետ, բայց մենք գնացինք, մենք տեսանք, որ այնտեղ նույնպես կա մրցակցություն եւ ամենայն լրջությամբ պատրաստվելու ենք հաջորդ մրցույթներին ու ամենտեղ ձգտելու ենք միշտ բարձր պահել մեր Արցախը աշխարհի պատիվը։ Շնորհակալություն Ասպրամ հետաքրքիր բովանդակալից զրույցի համար։ Հուսամ սա սկիզբը կլինի, առաջին քայլը կլինի հետագայում ձեր Հայաստանից դուրս բոլոր հաղթանակների ավելի մեծ բեմեր ամբողջ երգչախմբին եւ թող Արցախ աշխարհի անունը տարբեր շատ երկրներում հնչի ու ավելի շատ մարդիկ ճանաչեն։ Շնորհակալություն։ կողմի դատանի։ Դատանը լինում է ցերեկանի եւ գիշերային։ Բոլոր ցերեկային ցուցակների ծառայություններն ավելի հաստատան, քան գիշերայիններինը։ Գրեթե բոլոր ցերեկային ցուցակները իրենց ծավալը հստակ ծավալում են մարմնի ուղղահայար։ Գիշերային ցուցակները հանդես ժամանակ սովորաբար ծավալը բացած են պահում։ Ցերեկային ցուցակները ունեն բարձր երանգներ, ուտախի ծավալի չեն քիչ ու ազգի, առաջ տապելու։ Գիշերային նկատել հանդիսացող միջերային թիթեռների կյանքն հիմնականում անցնում է թռիչքներով, որոնց թիթեռները կարող են նույնիսկ միջմայրցամաքային թռիչքներ կատարել։ Սլովակալ տեսակի թիթեռները Եվրոպայից թռչում են դեպի Աֆրիկա զվադրելու համար, իսկ նրասերումներն արդեն հաջորդ տարի Աֆրիկայից թռչում են դեպի Եվրոպա։ Նման թռիչքը շատ էներգիա է պահանջում, իսկ այդ էներգիան թիթեռները ստանում են ծաղիկների նեկտարից, որոնք նրանք ծծում են խողովականման կնճիռներով։ Թիթեռները ծաղիկ փոշոտում են ծաղիկները։ Նրանց մարմինների ուղղակի վրա կպցում են մի ծաղկի փոշին եւ այդպեսով տեղափոխվում այդ ծաղկի վրա։ Գիշերային ցուցակները ունեն այնպիսի օրգաններ, որոնք անտեսանելի ճարակայքները դարձնում են տեսանելի։ Դրա շնորհիվ է թիթեռները մտության մեջ կարողանում են գտնել ծաղիկներ։ Ոչ բոլոր թիթեռներն են ստանում ծաղիկների նեկտարով կամ մրգերի նյութով։ Որոշ թիթեռներ առնախում են։ Նրանց կոշտ ընճիթը կարող է խլվել մաշկի մեջ Նման թիթեռ վամպիրներ ապրում են օրինակ Սիբիրում։ Շատ հետաքրքիր է թիթերի զարգացման երևույթը։ Թիթերից նվից դուրս են գալիս ծծուկներ, որոնք իրենց կյանքի ընթացքում անընդհատ դուրս ու մեծանում են։ Այնուհետև մեծացածությունները վերածվում են հասնյակի, հետո արդեն թիթերը։ Մարդկության մեջ ամենահուտակար թիթերը թիթի շերամն է, որն արտադրում է մետակ։ Այս թիթերների